Bab songolas Gusti Yesus banjur mlebu ing kutha Yeriko, tindak nratas ing kutha kono. Ing kutha Yeriko kono ana wong jenenge Sakius, kepala pegawai pajak sing Suki. Sakius mau kepingin banget beruh Gusti Yesus, nanging dedege cendek. Sarehne kaling-kalingan wong akeh, dadine ora tau bisa weruh Gusti Yesus. Mulane Saikius di ndisi lakune wong-wong akeh. Nuli mene ing wit anjir supaya bisa weruh sing bakal langkung kuno. Bareng Gusti Yesus tindake tekan ing panggonan kuno, panjenengane ndangak mirsani ing wit anjir. Sarto ngandika marang Sakius, "Sakius, enggal muduno. awet ing dina iki aku arep mampir ing omahmu." Sakius banjur enggal-enggal mudun lan bake ake Gusti Yesus kelawan bunga. Wong kabeh sing padha weruh lelakon kuwi padha pating kedumel lan muni. Lho, panjenengane kok kersa mertamu ana ing omahe wong ala? Sakius nuling ngadeg sarta matur marang Gusti Yesus. Gusti, bondo kawula ingkang sepalih badhe kawula sedekahaken dhateng tiang miskin. lan sinten kemawon ingkang nate kawula apusi bandanipun badhe kawula wangsulaken tikel sekawan Gusti Yesus nulingan marang Sakyus Dino iki Gusti Allah nampani kowe lan brayatmu kabeh Kowe kuwi uga anak turune Romo Abraham Awit putraning manungsa kuwi tekaning goleki lan nyelametake wong-wong sing ketriwal nalika semono tindake Gusti Yesus wis meh tekan kutha Yerusalem. Ake wong sing padha ngira yen peperintahane Allah sedilo meneh bakal kebabar ana ing donya. Mulane Gusti Yesus nuli maringi pasemon marang wong sing padha ngrungokake piwulangi. Pangandikani, ana priayi luhur lunga menyang ing negoro adoh. Arab ditetepake dadi ratu ana ing kono. Sawise kuwi bakal bali meneh. Saturunge priayi luhur mau mangkat, nimbali abdine 10. Saben abdi siji dipasrai dhuwit mas sedinar welingi. Dhuwit iki anggonen dagang nganti satekaku. Sarehne rakyate negara kono padha sengit marang panjenengani, mula padha nusuli kongkonan padha dikon matur. Kaula boten purun dipun reh tiang menika. Sawisi priai luhur mau ditetepake dadi ratu, nuli bali menyang negarane. Panjenengane nuli nimbali para abdine sing biyen padha dipasrai duit. Didawi sowan, awit panjenengane kepingin pirsa bebadene siji-sijine. Abdi sing kapisan sowan matur, Doro, kula sampun angsal badi sedoso dinar saking arto ingkang kula tampi saking panjenengan.' pangandikane bendarane syukur kue abdi becik sarehne kue kena dipercaya tumrap perkara sing cilik saiki kue tak angkat ngereh kutha sepuluh abdi sing kapindo suwan ature doro saking mas sedinar, ingkang panjenengan paringaken dateng kula kula sampun angsal bebaden gangsal dinar bendarani nulingan diko syukur saiki kue bakal tak pasrai ngereh kuto limo. Abdi singkat telu sowan lan matur. Doro, menika arto panjenengan ingkang kulo bundeli ing kacu lan kulo simpen. Kulo ajrih datang panjenengan. Margi ngretos pilih panjenengan menika priantun ingkang kereng. Panjenengan mundut barang ingkang sanes kagungan panjenengan. sarto ngunduh saking taneman ingkang boten panjenengan tanam. Bendoro mau nulingan diko marang wong wau. Kue abdi sing olo, kue bakal tak hukum piturut tembungmu dewe. Kue wis ngerti yen aku iki wong kereng, sing jupo opo sing dudu duweku, lan sing ngunduh tanduran sing ora tak tandur. Yen nyoto mengkuno, yo kini duit kue ora kok simpen ono ing bang. supaya sabaliku aku bisa nampa duitku sak anakane. Banjur ngandika marang wong sing padha ana ing kono. Duit sing ana ing wong kuwi jupuken lan wenehna marang wong sing wis nggawa 10 dinar mau. Wong-wong mau padha matur, "Ndara, tiang menika sampun bekto sedasa dinar." Wangsulane raja mau ilinga wong sing ikhtiar supaya duwe bakal diwenehi. nanging wong sing ora gelem ikhtiar, wong kuwi dalah barang sedidik sing diduweni bakal kajupuk. Lan saiki, para nomrene kabeh satru-satruku sing padha ora seneng yen aku dadi ratune. Wong-wong kuwi padha patenono ana ing ngarepku. sawise Gusti Yesus ngandikaake kuwi mau kabeh. Panjenengane nuli tindak ngrumini wong-wong mau menyang kutha. Barang wis tekan sacedhake desa Betfaki lan desa Betania sing tunungi ana ing Gunung Saitun. Gusti Yesus ngutus sekabate loro disi tindake. Gusti Yesus dawuh, "Kowe lunga menyang desa ngarep kuwi. Kowe bakal weruh belo kulti sing dicencang." Belo kuwi durung tau ditunggangi wong. Belo mau uculono lan kawanan mrene. Yen ana wong takon, "Yo kok kok uculi?" Wang Sulono, "Gusti sing arep ngagem." Para sekabat loro sing diutus disiki tindake mau nuli padha mangkat. Lan apa sing didhawuhake dening Gusti Yesus mau cocok karo kaanane. Nalika para sekabat mau lagi padha nguculi taline, sing duwe belo ngaru-ngarui. Yogine belo kue kok uculi. Poro sekabat nuli podo mangsuli. Gusti ngersakake ngagem. Belo mau banjur dituntun menyang ingarsani Gusti Yesus. Poro sekabat mau nuli nyopot jubai banjur dilarapake ono ing gegere kulti. Gusti Yesus nuli diangkat lan dilenggahake ono ing kulti mau. Sawisi tindak para sekabate padha njereng jubahe ana ing dalan sing dilangkungi. Parang wis cedhak karo kutha Yerusalem. Ing dalan kang mudhun saka Gunung Saitun, para murid Gusti Yesus kabeh nuli padha giyak-giyak kelawan suro memuji asmane Gusti Allah merga saka saking mujizat sing padha diteleng. Wong-wong mau padha nguwuh pinerkahana ratu ingkang rawuh ing asmanipun pangeran tentrem rahayu wonten ing swarga lan kamulyan kunjuk ing Allah wong farisi sawetara sing ana ing antarani wong akeh mau nuli matur marang Gusti Yesus guru para murid menika mugi panjenengan dawe mendel nanging pangandikane yen wong-wong kuwi meneng watu-watu iki sing bakal giak-giak bareng Gusti Yesus tindake saka cedhak karo kutha Yerusalem lan pirsa kutha mau panjenengane muwun pangandikane aduh saipo becike yen ing dina iki kowe ngerti apa sing sanyatane kok butuhake kanggo katentremanmu nanging tekan saiki kowe drung weruh bakal tekan wektune mungsuhmu padha gawe jagragan pirang-pirang kanggo ngepung kowe lan nyerang kowe saka ing ngendi-endi. Mungsuh-mungsuhmu kuwi bakal gempur kowe nganti rata karo lemah, bareng karo rakyatmu kabeh. Mungsuhmu bakal orang lestareake watu siji wae tumumpang ana ing watu liyane. Sebab kowe orang gatekake rawe Gusti Allah enggone arep nyelametake kowe. Gusti Yesus banjur mlebu ing pedalaman suci lan nundungi para wong sing padha dodolan ana ing kono. pangandikani ing kitab suci ana tulisan pedalamanku kuwi omah pamujan nanging panggonan suci iki kok dadekake susuhing maling Gusisus saben dina memulang ana ing pedalaman suci mau para pangareping imam para ulama lan para panuntuning bangsa Yahudi padha golek reka supaya oleh dadaan bisa nyedani Gusti Yesus. nanging wong-wong mau padha ora bisa tuminta apa-apa sebab rakyat tansah padha kepingin ngrungokake piwulangi sarta padha kepranan banget marang panjenengane